bismillah alhamdulillah assalotu vassalamu ala rasulillah alloh bu asmoul husnoning eng buyugidir bu ism alloh taoloning go'zal ismlari ichida qur'oni karimda eng ko'p kelganidir bu ism qur'oni karimda shayx abdurazzoqning aytishlaricha ikki ming ikki yuz marotabadan ortiqroq boshqa bir ma'lumotlarga ko'ra salkam ikki ming yetti yuz marotaba takror kelgan qur'oni karimda bu miqdorda boshqa bironta ism kelgan emas alloh azza va jalla o'ttiz uch oyatni olloh ismi bilan boshlagan bir jamoa ahli ilmlar u bilan duo qilsa ijobat qiladigan u bilan so'ralsa beradigan allohning azam ismi ya'ni ismullohul azam mana shu olloh ismi deb aytganlar bu ismni o'ziga xos xususiyatlari va o'zalliklari bordir bu xususiyatlaridan biri bu ism barcha allohning go'zal ismlarining aslidir qolgan ismlar bu ismga izofa bo'lib keladi alloh taolo aytdiki allohning go'zal ismlari bor ana shu ismlar bilan allohga duo qilinglar allohu rohman allohu rohim allohul g'ofur allohul alim deb aytiladi ar rohman alloh deyilmaydi bu ism asmo usnoning barcha ma'nolarini o'zida lozim tutadi va umumiy suratda bu ismlariga dalolat qiladi asmoul husno ulug'lik kamolot va buyuklik sifatlari bo'lgan ilohiy sifatlarni bayoni va tafsilotidir bu ism ya'ni alloh ismi barcha asmoul husnoning marjia va ularning ma'nolari mana shu ism atrofida aylanadi alloh ismining ma'nosida aytilgan so'zlarning eng go'zali va eng jamlovchisi ibn abbos roziyallohu anhudan vorid bo'lgan so'zki u zot dedilar alloh butun maxluqotlari ustida ubudiyat va ulug'iyat sohibi bo'lgan zotdir ibn jarir tafsirlarida rivoyat qilganlar ya'ni alloh jalolat kamolat va ulug'vorlik vasflariga ega bo'lgan zotki mana shu vasflar tufayli iloh bo'lishga va hokisorlik xudu siniqlik va bo'yinsunish bilan yolg'iz o'zi xoslanishga loyiq bo'ldi alloh ismining sharhi nihoyasiga yetdi هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم